хер йірли. Пурныш парза, кығыр парза, үссердінес твананнем. Анне білне, аттегілне, ұштан манадынға аннем. Елі бурдан, шірні тұқсан, келден каят бір шре мұжыр тұпса, анне бұлза, тазат бір хамыр әміре. Пурныш парза, шығыр барза, үссердінес тван аттем аттегілне, анне білне, ыштан манадынға аттем. Йымық тезе, шыпчық тезе, юратырне ставан бичем. Юратныне, ебатныне ыштан манадынға бичем. Тюжек барза, тупра барза, ызатрынес аттянем. Кележур тытма, ырья тытма, пилернес аттянем. Эже тухсан, вая тухсан, ставан ял еш, тусна ешна, ялна йышна, ыштан манайынха ял еш. Ялы бурдан, шырны тухсан, ялдан каят прыют шре, мыжыр тупса, не булса, тозат пыр хамыр